Neked a szívem, ami a mondja ezek Urrá, Gaur entzuleok, dakizuen bezala zintzilik iratian gaude, hau irla izan programa da, gure laugarren programa izango dena. Mm, Niago naiz, eta bestaldean inaki hau. zemut inaki. Ah, kaixo. Aba. Kaixo inaki. Ba, dakizuen bezala bi astero tenerazuekin hemen, batziatik amaretara. Eta Pasaren astean eukionun gure agun min bat, Xabi, e, torri zena pixkat berlini buruzitza egitea. egia esan oso oso azaldi interesgarri izan zen, eta esan badakago musikaletik pixkat izan zela, ba, Xabi kautatu da pixkat e, musika elektroniko gehiago eta indi motako kantak, eta gaur esan dugu, ba, ze hostia, ba, guazten kaina pixkat ekartzea, ez, inaki, oze? guri ba, asko gustatzen zaigu hardcore, punk eta olako musika estiloa eta baia esan da genokagun gustatuko litzekugela musika ditze egitea ba, hardcorea ta eta bere historia edo evoluzioa eta pues, gaur bera baki dugu ba, pixkat hitz egitea jago bat eta ni bakarrikan gauden Bai, e, gartxoto kanpoan dakagu bai. e, estatu batuetan eta bueno, gogoak ingaude pixkat dut ez, bera aventurak eta kontatzeko, a ber bai urrengo irratxa joan eduki barko dugu ba, berak kontatzeko bazakit irratxa jo berezi bat ez kontatzeko ze eta nola egon handikan eta bueno a ber, a ber bueno eta guaingo lehenengo kanta pues Black Flag entzun dugu ez diago bai entzun duguna eh, Black Flag talde mitikoaren e, Raisa Bob kantua zan Piskat jarko eh, hardcore estiloan, eh, estiloaren edo ba, ez dakit, e, talde ba, haundioetako bat, ez? Bai, bai, ba, iruditu zaigu, ba, lehenengo kanta izateko, pues, ba, ondo funtzionatzen zula, ez? Jake jarkorrai errai buruz ditzen gode ba, flak, flak, esan daiteke, o, bueno, gure bastante guztatzen zaigu, eta esan daiteke, ba, pixka, ba, mitiko nahi izan dela, ez, estilo hontan, eta baita ere, ba, oleskuleko, ba, taldeetatik, ba, ba, ez dakit gehi famatuenak edo, Bai, hor, astapenetan egon ziren talde talde horietako bat, ez? Bai. Eh, bai. hori, esan barakagu, hori, Black Flag eta talde hauek hasi ziren, oza, e, eh, seguro bat akizuela, baina, bai. <laughs> laro hasi ziren, punkaren bertiente agresiboan hartuta, pixkat, kanta esplosiboak eta azkarrak egiten bezala. Bai, punkaren evoluzio bat izan zen, baina, bueno, diferentzia bat zen, ba, pixkat, bueno, pixkat, bastante agresiboak ziela, ez bakarrikan ba, kontzertuetan jendea ba, gehiago mugitun, mugitzen zala eta ba, baita ere ba, beraiek, oza, kantanteak, e, musikoak baita gehiago mugitzen zian eta baita ere ba, erritmoak azkarragoak izate zian e, gogorragoak, baita ere pues, e, kanten letrak baita ere oso rebindikatiboak izan, gogorrak oso direktoak eta, bueno ba, ba, estilo interesgarria ez Karo, baiet. Ba, entzungo dugu lehenengo talde egitako batean beste kanta bat. Bai. Bai, bat brentzen atitut entzungo dugu. Eh? Badrain sentzen duzue. Tinka Talde oso mitikoa baita ere eta bere berezitasuna dituna, ezta? Da? Bai, talde kuriosoa, ez? Jarko Role Schoolen taldeen artean, ba, ba boi, batzuk esan dutun bezala, ba berezitasun bat daka. Eta bueno, baita ere esan beharra daka izantzala como lehenengo taldea, porque bendanak beltzadiak eta pues jarkorra izantzan pixka mugendu bat, ba ia momentu hortan ba mugitzen zian txuriak, ez? Eta agertu zanen talde hau, ba komponente guztiak beltzak ziala, ba mo, komentatze duten eta irakurri dugunez eta dokumentalean agertzean bezala ba <laughs> jendea flipatu intzun porque garai hortan pues beltzak eta ba gaio vinculatzen zian rapakin, rigiakin edo beste bai, ba, estilo Bai, beste inguru batetik etorritako bai, taldea bezala, ez? Beste e... musika estilo batzuekin eta ba, bueno, eh Henry Rolexen eh, dokumental baten ba komentatzen zu, zuenez, ba, egunen bate, egun baten ba, Kaliforniara juntziala jotzea eta ba, entzun zutela batziala beltz batzuk ba, kriston soinu bateatzen zutenak eta ba, Jarri Roliek saik ba, komentatzen zuen juntzala kontzertua ikustea eta flipatuta gelditu zala ez ikusi zituen nor lau beltz jarkorra e, jotzen hor e, krituak botatzen piloa mugitzen zian batez ere kantantea ba, mugimendu oso bereziak eten zituen estenatokian ba, lurrea botatzen zan, eta jendea ba, bueno, o flipatzen zuen, ez? Eta jendeak ba, <laughs> betan flipatzen zuen talde honekin eta bueno, <laughs> gracioso da, eh? porque gero agertzen zan bat brentseko kantantea hitz egiten eta esaten zuten ba, beraiek de hecho ez zutela jarkorra entzuten, ez jarkor ez punka, de hecho ez egiten ez da jarkor hitza esitzen mm. beraiek rigi zuten de hecho, kanta batzuk rigi... Bai, beste mundu batetik bai, datorzen, taldea, ez, bai, hori, e, pixkat bere berezitasunak edo hori rigi tokeak edo... Hoi eta beraie, ba, galitu ziala e, lokalean ensaiatzeko, eta rebende asitzean hor gritoa botatzen eta hola, eta gustatzen zitzaien, eta gero aurkitu zian, ba, jarkor estiloak inta, hola, ba, ezakit, historia berezia dakate, eta talde berezia ez, mugimendu hontan, eta, bueno, zagunak baita oain pues, ikono bezala dago talde hau ta bueno, esan berra da, oain dela gutxi deno onde hitz egiten ba, <laughs> e, berriz juntatu ziala bai, e, aste izan egon azken arrakin jotzen bueno, pues, eh, bai. entzun duena, bai esaten dute ez dela oso kontzertu hona izan bai, kontzertu oso hona eman esatutenez? duten ba, ez bueno, ba, esko gertatzea ez olako <laughs> taldeak talde mitikoak berriz bueltatzeanen Black Flag abidez Eta bain dela gutxi Bueltan bai, Beste itzulera Hora desastroso moduko bai, bat izan zela Eta Bastante decepcionantea Izan zala Komentatze dute ez Azkenen pues, Polako hainbeste denbora Egon ba Separatuta Eta errepende Bueltatzea ba, Baita ere Pizka sospechosoa da Ba Eta bai. bai. bueltatzea la, Tiruan gatikola Eta Tenga usta Kondo Ez dianen Iten ba Pizka pena mategu Baina bueno Baina bueno talde mitikoak, Black Flag eta Bad Brains. Ba bai, gaia esan bi talde hori, handienetako, estilunetan handienetakoak dira. E, Irutzen bat bai. ba, zaizu musika gari entzun gara dute? Bai. Oain, vale, ba, Minor Treats. Oh. E, bai, guazen entzutera Minor Treats. Inka gain kantua. Apalagunok, hemen txegarraitzen dugu irra izan irratxa joan, gaurkoan jarkora diburuz hitz egiten, entzun dezuena minor zereten zinka benzan, eta beste talde mitiko bat hau zain Bai, talde, bueno, jarkor munduan talde mitikoa eta baita ere straight edge mugimenduko ba, talde berezi bat ez. Bai, straight edge e, mugimendua esan da, hori, jarkoraren barruan sortu zen beste hildo bat bezala. Bai. E, zana hori, pixkatera indikatzea bizitza estilo... Sano bat. Sanoago bat, edo. Bai. Batez ere, pues hori, ambiente hortan... Bai, baita ere, hori da, ambiente hortan, ba, drogak eta hola asko, asko mugitzen asizian, eta, bueno, ba... Bai, konzertuak oso bai, kaotikoak, eta... Korraren kontzertua ba, oso agresiboa zan, eta zan pixka baita ere, eta hauek esaten zuten azan, ba, zuk kontzeptu hori bizitzan, kontzeptu hori rebindiketu hori ba, defenditzen balien badezu eta aldi berean ba, droga asko konsumitzen balien badezu, ba, beraien ustez e, ba, pixkal kontraiktorioa zen, ez? E, eta, bueno, ba, orduan horregatik eintzuten mugimendu hau. Esan ezak egu asko, pixka bat eh, esplikatzen nahi geha, baina, bueno, ba, bueno, pixka esan e, ba, gara jortan sortu zela. Gaur egun, oa indikan, ba, badaude, eta ezagutzen dugu bakago lagunen bat pues, dala eta holako bizitza osasuna e, mantentzen duena Bai, bat ez ere hori osasuna mantendu eta konzientzia e, bai, mantendu bai, ez Eta bai, konzientzia, pues, hauek ez dute alkola edaten, ez dute drogak probatzen ba, baita ez dituzte bueno, kafeina eta baita ere seksu librea ez dute ez dute, bueno, supuestamente ez dute ez dute hartzen eta, bueno, ba, pixkat, nire ustez, ba, pixkat e, eh, estilo, bizitza estilo estremista bat da. Eta, bueno, baita ere, ba, hombre, ko, e, Bueno, azkenan estremista, baina, bueno, bere koherentzia gutxien ez baduen, ez? Bai, konzeptua hartzen balen badezu gara jortan, ba, pixkat garri zaitek ez. Ba, hoi esan dugunen bezala, ba, e, eh, azkenen jarkorre, jarkorraren mundua, ba, pixkat kontradiktorioa bihurtzen aizan, eta olako jendea gertzea, ba, ba bueno, nik ez dut, oza, igual ez zaitu lergarria iruditzen nire pentsamenduen gatik, baino interesgarria iruditzen zaitez, olako jende, jende agertzea, baino, bueno, ja gauza guztiekin bezala, ba, iruditzen zait, ba, haidez gaur egun, ba, pixkat modako zerbait izan daitekela eta jende asko, ba, modan bezalako, bon, modan, modak bezalako gauzetan, zakit, sartzeala. Bueno, baitare, ba, o jendea, ba, benetan, oi petxatzeula, eta baina, baino, bueno, Bai, bueno, pixka guztia bezala. Bai. bai, mugimendu interesgarri bat, ez? Kuriosoa, batez ere. Bai, fenomeno interesgarri bat. pues esan beharra, ba, gara hortan eta jarkor mugimenduak sortu zala, ez? Eta entundegun talde hau, Minor Tritz, ba, <laughs> pixka tikono bezala, ez? Eh? Izan daiteke. Bai, hori, e, bai, mugimendu balen, basi eh, zuena edo, basi bai. zuena izan zen. Ba, iruditzen bat aizue, jarraituko dugu jarriko dugu entzuten. Bai, oain gortan, jusker du, taldea entzunga dugu, pop maulden lehenengo taldea. Eta, bueno, pues, jarri, ze kanta jarriko dugu, jo? Ba, Broken Home, Broken Heart izan dugu kantak. Haupa. Haupa. Haupa. breaking on my broken heart. Now you know just how it feels. Fans on the deep of Aixo entzuleok, ametxe jarraitzen dugu zintzilik iratian Entzun da zuena Euskerdu talde amerikararen Broken Home, Broken Heart kantatzen da e, Talde harra bai, bai. aire zikin horiekin, gitarra bai. zikinak bai, eta talde bat pixka ba, zer ikusia zekana surfakin, ez? Surfa, eskeitakin Eta bueno, lehenago komentatu duen bezala ba, Jarkorra ba, pixka binkulatu lotuta zeon ba eskeiter bai asko bai esan dezakegu e, bi mugimendu izan zirela koinciditu zutenak leku berdinean Kalifornian eta denbora berdin batean ez ordu nintzen juntzian pixkat batera bezala edo beti oso bai. estua izan dute Hoi da. Ba, bai, beste musika estilo batzu bezala, bai, bidez, ba, pixkat eh, bazekan zerikusia hippiekin, eta hola, ba, berriz jarkorra ba, eh, zer zerikusia ba, skater, surf, mugimendu, mugimenduakin, ba, oi, jago komentatu bezala, ba, aldi berean azizalako, eta eta guain, ba, entzuten degunen eskaitai eh, buruz ba, o jartze dutenen eskeita telebiztonale, ba, beti jartze dute gainetik, ba, jarkor, jarkor punk musika, ba, horregatik, ez, ba, aldi sortu zialako, eta pixkat konexio bat eukizutelako. Hori da, bai, gazte batzuk zian, hori, pues, kontzitzen zutenak, e, eh, kontzertutu bai. jodan ziren, patinatzea, e, revista berdinak, esan ezak bai, eh, bai, gero, hori, e, eskeiteko revista asko eta, eta bideo asko eskeitekoak e, musika horrekin jartzen, jartzen zuten atzean, e, adibidez hori, e, thrasher aldizkari famatua, eskeitekoa izan bat bate bat oparitzen, eta adibidez aukeratu zuen baterio honen ez dakit xafer edo no control no control ez uste no control bai eta hori hori erakusle bat hori mundu baterak edo ez ba guapo azken finean ba hardcore musika ba pixka eta eh, musika gogorrakin eta azkarrakin ba zer ikusi daka ba baitare eskeita azken finean ba baitare izan daiteke ba azkar bat eh, Bai, agresiboa, bizkat rebeldia puntu horrekin. Bizkat ba, ez? Ez jarkorra eta futbola, ba, ez dakate eh, <laughs> zirikusi handiri guintzat, ba, ez eskeitakin, eta ere zaket kaleko, kaleko kirol bat, eta ere, ba, jarkorra eta punka, ba, da, como kaleko, oza, edo zein, zinek jode jodezake zerbait, eta, pues, azkenen hoi da, ez? Lau, bai. lau akorde jo denbora eh ahotsak ez dira izan behar kriston ahotsa, ba, gritoak, no seke, ba, da, ba, pixkat eskeita berdin, ha, ez zure taula etzen eta juten zea patinatzea, eta ez du izan behar Cristiano Ronaldo ez, kirola iteko. Bai, bai, eta, bai, eta hori, estetikan figatzen bagea ere hori, konziditzen dutera, ez, hmm. Bai, bai, bai. Hmm. bueno, oain pixkat itzen godeu eta entzungo dugu eta, badre religion taldea, ba, ezak guretzako ba, ba, garrantzi handia izan duen talde bat izan dalako, gure bizitzan zehar. Ba, esan diteke bueno, ba, Padre Leonekin nazi eta, bueno, ba, esan musika entzuten, ba, Padre izan zen, ba, nire etxea egatu zen, pues, eta, talde bat, lehenatiriko bat, eta, ba, hasi nintzen, ba, pixkat musika, musika deskubritzen ez, eta bueno, gaurko gaurko e, joan baiak jarkori buruz hitze eingo ba egia esan ba ba bar lion aukeratu dugu. Bai, egia esan hori, esan zuko esan bezala talde karagarria. Bai. Em, gure talde kutxuretako bat, kulturari gabe. Eta ba, eta gaina jarkor jarkorraren barruan ba esan ba beste estilo edo beste bat sortu zutela ez, jarkor melodikoa. Balken fin entzan, e, eh, base berdi, jarkorraren base berdinakin, instrumentalki base berdinakin, baino hau txa melodikagoak. Bueno, ba, hobeto guazen entzutea, kanta bat. Ba, entzutezago Madre Lion pixkat, eta gero jarretuko dugu egiten. Religion, Jukanta, Kriston Demoia, Kriston Diskazua, No Control Eta Kriston Taldea Eta hori esan dugun bezala, ba, gure generazioko jende asko i, Ate berri bat irekin zegoen taldea ez, jarko mundura edo Ba, eta gero, ba, nik uste dut taldea izan zala Kriston referentzia handia, ba, gero ateratzean talde askoentzako Eta baita ere, ba, jarko, lehen osan dugun bezala, ba, jarko munduan, ba, beste beste mugimendu bat sortu zuten, ez? Jarkor melodikoa o o, o hardcore pop o eh, hori da, bai e, pixkat e, eh, hasta hori lehen nahi patutako hardcore hortatik diatoz e, hori generazio hortakoak dira aurrekoak baina hori pixka sartu zuten sartu zuten hori melodia puntu hori hardcore baseetan ez bai. eta ere esan ba hori bere Greg, eh, Greg kantantearen hori, bai. timbre horrekin eta kapazitatearekin ba sortututen kriston taldea. Bai, eta baita ere jarri zuten pizkat modan koroiek, ez? Ba, jun kantan agertean koroiek gundera. <laughs> Hoi da, atzeko koroiek eta hori komponente melodiko hori, ez? Gaitu zioten. Ba, guztiek, ba, gero koroiek, ba, zaket, ba, ba talde asko, talde askotan e, agertzea. Baita esan, esan behar da, ba, estilonek, ba, irekizula, ba, vertiente bat pixkat komertialagoa. Green Day eta holako taldea, ba, bueno, beste... <laughs> bueno, ba, bueno, hori pixka beranduago izan zen. Ba, eh. pixka beranduago izan zen, baina, bueno, bai hartu zuten nik uste, ba, Padre Lionek sortutako base hoi, baina komertzialago, mundu komertzialago batea jute, baina gero baita ere atea zian, ba, talde interesgarriak, no, no fex bezala, Benny Wise, Laguagon, ba, Oida, oida. eta oso generazio interesgarria ez. Bai, bai, eta hori izan zen, eh, esan duzun bezala, hori barri lehionek bide hori irekizun eta hori, laro gaita amarkan sartu ginean ja ba, talde asko hasi ziren hildori jarraitzen hori adibidez, oso hori importantak izan ziren epitaf edo fat records edo bai.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 Ja. Ba, guapo. Ba, bueno. Bai, ba, esan, Bad Religion, pues, egon gaitezke, <laughs> hemen hitz egiten programo, oso, igual programa bat dedikatu behar genieke. Bai, bai. Bai, bueno. Ez da gauan beste demoradik. Bai. Eh, nik esan barakatik, hori, ikusi nintzula, oso oso gazte nintzenean, e, azken festivalen, bai. uste dut ez dakit 2000 eta bost edo la, ez dango zan. Eta hori jungia emakarrik bat bai, ikustea hor, bai. festivaleko gazte txoenak. Ni baita jungin zan, eh, uste dut 2000 eta 6 urten, jungin Madrilla ikustea, metro rock baten, metro rock, uste bi edizio intziala, bani jungin zan orko edizio batea, eta jotzen zuten My Chemical Romance eta Billy Talentekin. <laughs> bueno, ni bakarrikan joan. Ole school, eh? Sí, sí. <laughs> Bai, Super poco Eta... Oi, ni joan nintzen baderlio ikuste uste eta... Zan pixka... Arraroa, porque... Hortze hon jende gehiena juntan My Chemical Romance ikustea. <laughs> Eta My Chemical Romance jotunen, ba... Ba, ni atzen, atzen neon, eta zuen horren eskapila, eta derbente baderlio nateatzenen jotzen dutela ba, azkenekoak. Ba, jende pila bat juntzan. Eta, bueno, Osa, zan, como gazte guztiak atera ziran, eta gero sartu ba, jende helduagoa, ni gaztean intzala, zaintzen zan pixka erraroa, baina, ba, oso, oso, oso guapo ontzan, eh? Kriston, osa, beha pixka bete, eh, talde veterano bat ikustenen nintzen, baina, ez zune maten, Eh? Kriston tablak zizkate mm, eszenatokian, eta temoi guzti den. Bai, bai, kristona dira, oza, igual ez bai, dute, pose, no seke, sé hostias, baina... Bai. Osa, azkenean dira makinaria bat direkt, de directo, pero a ba, kristona. Bai. Egin deskantxo bat, oi bai, bai <laughs> eh ba, ez dutelako, zintutelako konzertu guztia eman zelidan, bastante graziosoa, eta, ba, oso guapo, eh? oso guapo. Talde gomendagarria, bueno, supongo, bueno, norbaitek ba ez balin badu inoiz entzun, ba, Bai, poz amaten du baina ikustea hori, baien adinekin bai. eta hola hor jarraitza, ez? Eh. Bai, ez, oza, azkenen, azken ikustea ikuste duzu, ba, berrogei, igual berrogei, bat urte dukiko, ba, berrogei tamar urteko pertsona bat, ba, egiten musika estilo bat, emate gula, ba, ba, gazten musika estilo bat dala, baino, baino, bueno, tio, tipo bat disfrutatzeu, oi, koma un niño, eta pasatzeu puta madre hor estenatu okian, ba, ez bakarri bera, eh, danak, eta ikustetu zor, ez dakit, ba, nire aita bezalako, ba, pertsone batzuk, ba, dana ematen estenatu okian, ba, oi, oso, oso guapo dago. Oso guapo. Bai, lan esan dut hori, eta beste seio batzuk hasi hori mugutzen eta ez dut esatea hain zuzen ere bita sortu zuela e, gitarrak ez. Bai. bai, eta ba, hori azkenean hasi zenean ba, Euskalo izango zen bai. erokeri bat, baina bukatu du kristen negozioa egiten ez. Bai, bueno, eta bizire jarraitzeu eta kriston taldeak eta kriston taldeak ateatzen. Bai, bai, ja, ja ez da, ez da jarkor, bueno, bai, bai, jo... Denetaik, eh, denetaik. Jarkorra bai indikan eramate ditu, jarkor talde, talde bai, batzuk. Bai. Talde mitiko batzuk, bai bizirik iraute dutenak, eta gero, ba, ba, esaiteke pixkat, bueno, ez dakitze estilo, ba, parkway drive eta olakoak, ez? Bai, hornada berria, edo, bai, bai gehiago ba, gazten artean eta... Gastuatzen zaio, parkway drive, nahi, simaz, baina, bueno, ba, beste vertiente bat e, eh, zakit jarkor munduan sartu daiteke baina bueno bueno pizkat e, eh, jarraituko dugu eta gure guk hartu dugun temakin eta bueno pues esan ba larogei amarkadaren erdialdean ba Baderlion Barrelionen no control eta pixkat bertiente melodikoa sortu zuen, baina beste alde batetik ba, esan ezakegu eta jara, eh, e, aipatu ezakegu fugazi taldea ez jago pixkat post hardcore edo zaket. Esan, esan etekena ba ire, ireki zutenak, ez? E, estilo hori, ba, dakit sortu baino. Ez, de repente, ba... Bai, bai, eh, bai. fugazi taldea sortu zuen De hecho, miner... miner, miner bai, minor zerdeko abeslaria da, hori, ian makai edo honek. Eta, bai, hasi zan, ba, beste... Beste bertiente bat irekin nahian edo... Ja. Eh, ba, gauza tipikoa egiten, ez? Ez bai. hain jarkora zegoen, ja, dale asko antzekoak zidan, hmm. e, azkenan ez dakazu aukera asko zerbait nobe egiteko, eta, bueno, bera sortu zuen beste estilo, bueno, estilo subgenero moduko bat, ba, bos jarkor deitu zaion no? Bai, jarkorraren esentziakin, baino, igual ritmoak ez zian hain nagresuak enazkarrak, pixkat, ba, bueno, ez, baino, bai, bai, bai baino, lasaiago, hau baita ere ezberdinak zian, Eta nik uste dut, ba, bueno, talde honek, ba, ere, ba, barlion bezala, ba, izan kriston referentzia handia ba, beste talde asko entzako ez gero torri Bueno, ba, hau esan da, ba, fugaziren kanta bat entzungo dugu. Ze kanta da, Iago? E, eh, Waitin Room kanta, bere haien Fifteen Songs diskokoa eta kriston da moia. ez, diskoko lehenengo kanta, eta nik uste mitikoena. Hmm. Pues, Guazen ditutea. Hau bai. Thank you. para irra izan programan jarraitzen dugu Horain gohan fugazik iren kristen temo jantzen dugu Waiting Room Eta Eta esan duguna ez, pixka eta guzan zen e, Post hardcorearen edo hasiera ere ezta Oida, pixka eta erritmo lasaiagoak Eta oi, bateria alde dugu ba, Erritmo igual Ez zain azkarra baino Komplexuagoak ba, Komplexuagoak e, ez teknikoki baizik eda, eta komposa mendu aldetik, eta mm -hmm. talde benetan interesgarria, ba, gara hortan betze olako, olako beste zehote, eta pixkat bai zantzala, oi leheno komentatu egon bezala, ba, referentzi bat, ba, best, gero beste talde asko entzako, ez? Eta, bueno, esa, eh, hardcore bai. estilo hau sortzen, sortzen bueno, post-hardcore gaur egun, ba, deitzea eh, Oi da, ja hardcore esateu, baina eh, ez dakit, beste norbait beste estiloren bat esate bai badu, baita, ez, baina oi hardcore experimentalagoa, lasaiago eta toke batzukin, ba, no sé. Arraro, eh? Bueno, diferentea. Bai, referentzia handi bat eh alor horretan. Gero zuko esan bezala, ba, genero guztietan gertatzen den bezala, ba, azkenan desbaiatzen dira, ez eta bai. Ba, pos hardcore gauza asko ditzen zaio gaur baina bueno azkenean etiketen kontua ez. Hmm. Eta, bueno, gutxen ez hau izan zen hildorren hasiera edo. E, jarraitzaile asko izan dituna. Eta hemen inguruan ez hainbeste, baino egon dira baita alde interesgarriak. Bai, nik uste hemen, ba, hardcore, post-hardcore, ba, ba, estilo hortan, ba, talde interesgarriak aurkitu ditugula. Ba, dibidez, e, eh, dut, lixabo, ba, betalako taldeak, ba, pixkatzer ikusi ia dakatela fugazirekin eta gure ustez ba, ba, ba izan dela ba, referentzi handi bat ez Bai, bai, eta, bueno, gaiak ere esan, esan dakate bai, bai, bai, esan eta, bueno, ba, ba, lisa botalako ba, Euskal Herriko jarkorraren historiantzako ba, talde garrantzitsuak izan diala eta, bueno, pues, komentatu ba, ba, pixkate eh, hauen influenzia pues, influenziaren gatik. Bai, bai, eta, eta esan barrago, oza, ez, ez zela bakarrik e, izan musika, musika estilo kontua, ez, ba, bai, hartu dute braien filosofia edo jende asko, ez, hortan ere gauza berri bat izan zan, ze iarmakei honek e, sortu zuen bere diskoetxea, eta hmm. hori hasi gauzak beste modu batean egiten, ez? Bai. Hori, do yourself modukoren hasiera bai, bai. Punkakin baita sortuzan, ez? Baina igual gero pizka desbariatu intzan ta bueno, ni gustet ba, oi ba tipo honek ba ondo ondo intzula egon intzula eh, do it yourself estilo hau eta gero ba hemen baitare ba lisa botalako taldiak ba baitare sortu zutela, Adibidez, gaur egun eh Lisaboren zea e, nola itza, eh? Ah, bai, eh, bai, bideo utz esan Bideo ba, okitu ezakegu, ba, zakit perai, ba, no, bueno, talde lagunen e, arteko gauz bat sortu dute, diskoak ateatzeko tala, eta azken finen, ba, mentalidade honekin zer ikusi handia dakana, ez? Bai, hil horretan. Bai, guzti zadoz. Eta... Bueno, pixkat aurrera ingo dugu... Bai, pixkat evoluzionatuko, bueno, evoluzionata zitze ingo dugu, eta pixkat aurreratuko geha. E, eh, ba, ingo hortan, ba, e, eh, raizan gaiztaldea, e, entzungo dugu. Bai, nire ipatu dugu, talde batzuk, e, eh Hori, gara, oita manogaren amarkada, nero, berdi hmm. aldean, nero, hori. E, asiziran komertzia, ez dakit bai, musika, baina, bueno, e, esan ezakegu, ba, hori, e, e, multinazionalek edo bere ganatu zutela, bai. estilo hau, hardcore melodikoa dena, e, bueno, estilo guztiekin gertatzen den bezala, eta ba hori, pues, exito masibo haukizuten talde batzuk sortu ziren, Green Day adibidez, Offspring, bai baina aldi berian ba, eta más o menos e, urte berdinetan ba, ba, agertu ba, zian baitare beste talde musikalki ba, antzekoak, baina beste rollo batetik anjuntzianak, ez? Bai, beste bi bat hartu zutena. Eta, bueno, hoietako horren bat, ba, raiz againtz zaigu, eh, oso interesgarri, talde interesgarria zala eta dala, gaur egun, e, ba, eta, ba, talde importante bada, ez? Mm Ba, entzun ah, dezagun... Ba, kantaren bat. Bai, erain zan izten... Uste, bai, bigaren diskoko kanta bat da. Eta jiben nos izena du, de demoia, gira esan. Bai, bai. Eta hor txedoa. Ba, eh, Gaizten kanta garrantzun dugu. Bai. Eh, esan bezala hori la logita manaren amarkadako generazioko taldea. Eh, hau Revolutions Per Minute eh, izaneko diskoko kantazan. Egia esan niretzako baian disko berena. Bai. Eta estiloko, esango duke nire, bai. gogoko dela. Nik uste dut hemen bastante garbi ikustela jarkorraren evoluzioa ez? ba, kantentan adibidez, ba, ikustea gordintasun bat, ba, jarkor taldetan eta jarkor diskoetan, eta berriz, ba, ja, garai moderno oa baten, ba, produkzio aldetik, ba, pixkat kanta garbiago entzute, ja, ba, nire ustez intensidadea, ba, ba, jarkor e, zarraren intensidade berdina daka, eta baita ere, ezakit potentzia hoi, Bai, hori, esentzia hori mantentzen dura, ez hori bai. garantzitsua da, estilontan, eta... Mm. Nik uste dut, eh, oi, intensitatea eta estiloa ba berdin jarraiteula, ez? Intensitatea berdinekin baino, bueno, ikustea, ez? E, pues produkzioan aldetik ba eh, evoluzio bat egon bala. Ba, eta gaur egun eta bai. gehiago, osea, bai. Eta gaur egun gehiago. Eta baitaren abaritza ba e, konposizio aldetik ba bateria ba zaindutagoa bezala daudela, detalle gehiago daudela. Baina, bueno, nik uste dut bai. evoluzio bai. on bat izan dela. Bai, denan zela, pues de, eh, landuago dago. Bai. Bai landua eta bueno. Eta bueno, eh izan eh pues baita ere curiosidad de bezala. Eh, esango deu ba talde aurraiz againz ba agertu zala eh, Lords of Dabton pelikulan ba Black flag bai. Flagen Black Flag eta zeiten. <laughs> Bai, estena batan agertzen dira eh, Black Flag balira bezala, bai enkanta bat jotzen, hor eh, esan barrakagu pelikula udala pixka hori eskaitaren astapene buruz eta hori lehengo le skate taldeak, eh, lehengo exibizioak, e, eh, nola pixkat evoluzionatu zuen eskaitaren munduak, ez? Bai, pelikula oso gomendagarria, ba, pixkat, eh, ba, mundua nola sortu zen ikusteko eta pelikula honetan ba, ikustea baita ere ba, musika estilo honekin, ba, zeukan konexioak, konexioak ez? ba, ikustea nola e, juten zian jarkorreko kontzertuak ikustea eta guapo hau, porque ikustea ez dena bat, ba, jute diala Black, Fal Black Flagen kontzertu bat ikustea eta ba, raizan gain zaiz agertzea kontzertu ematen. Eta guapo, ez? Nik uste dut eh, talde interesgarria eta pelikula oso interesgarria dela, ez? Bai, hori, eh, estena hartan magartzen da hori, eh, esan bezala konexio hori, ez? E, eskaitaren alderdi hori edo, ez? E, hor, gazte batzuk, e, hori, boio bai, bat bai. egiten bezala. Boioak, nola zitean, bueno, lehenengo boio agresiboak, Bai, bai, bai. <laughs> bai. eta, bueno, oi. Ezken finen, ba, agresibidade hoi, ba, jende gazteetan, ba, eta, oi. Bai, berikula oso oso interesgarria. E... Ba, zeta boize iburuz dite ditugu, eta nola sortutan. Ba, zeta boiz da, zefir hori marka, skate, skate marka batek sortu zuen bere dengo taldea, e, hartu zitura hori skater gazte batzuk eta nola hasi ba hori konpetizioak egiten zuten rengo konpetizioak ziren eta baita eh, gaur egunean bezala ez eh, evoluzioa ez porque esketa existitzen baino beste modu batetan ez bai esan esan gaintzen bezala hori eh, hartzen dira konpetizioak eta Ba hori, ez dago ez da truko horik ez, lehen ziren, ba, eskait ez behar hori santxeski goguko horiek eta ja. ba, akrobaziak edo pivoteak eski batu, eskibatu, Eta gara, bueno, eta gero agartzen da, bosna hasi ziren evoluzioen ez? Bai, trukoak egiten. Trukoak egiten, saltoak, eta... Gero bai, eh, medio eh, revistak indola hasi ziren interesatzen. Bai, oso pelikula ona zaindu eta bai, eta hori, eh, historia aparte bai, hori, ez, eh, cinematografia eta hori, estenak eta fotografia eta hori oso txulo ba, dituz. bai. Eta baita ere agertzea, bainere, bainerak, egin zianen, ba, nola sortu zian, ba, jendea nola sartzen zen e, etxean, juten zianen oporretan, eta nola sartzen e, zea piztinetan, eta egiten zituzten hor akrobaziak, ba, Bai, ba, half pipe edo ba, goko batean bihurtu. ba, gaur egungo bainerak, e, bueno, ba, bueno, nola sortu zian, eta ba, benetan pelikula interesgarria, eta gero baita ere, aipatu nahi dugu beste dokumental bat, e, bueno, dokumental bat e, kamsari buruz. E, nola ditzen jago? E, ba, izena du... a, ah, 20 años, 20 años de, de kamsa. Eskombro. a, ah, 20 años de sueños y escombro, hori da. E, kamsaren e, goi urte, urte buruzko dokumental egizan bai. oso interesgarria. Bai, pixka, ba, bueno, kontatzeula, ba, eskeitaren evoluzioa, baina Euskal Herrin, ez? Eta nola intza, bueno, eh, Bueno, eskaita gano gehiago, ba, beraien historia kontatzen du ez eh? gazte batzuen historia, ba, nola ziren eskaitean Eta, ba, pixkanaka nola baien borroka hori espazio bat eukitzeko e, Beraien zaretasunak edo, betetzeko, ba, kontzertuak edo eskaitean ibitzea Eta hori, ba, arazo nola guituzten arazo pila, nola jundian reinventatzen Eta, gira esan, oso oso bai, pelikula bai, bai, niri asko gustatu zitzaian Baina egon ginean ez, jaialdi hortan Eta ikusi bueno, dokumentala bota zuten, lehenko lehen Bai, hori edo Bai, hori ezpenean eta... Eskait kompetizioa, ambiente polita, bai hori esan izan zen, ez, dokumentala eta... Gomendagarria baita mhm, Eta hori bai, pixka hori audiovisualetaz eta ari ganez, bai Baina pixka desplazatzen nire ganean, ba, deskubritu dugu pelikula bat ez genuna ezagutzen Tantza denez, ba, ba zakit kulto, kultoko bihurtu dena e, Izena duna alfilo del abismo edo gazteleraz Eta hori gazte skater bat buruzkoa ez, Christian Slaterek edo egiten duna Ja, ja esan leheno, bueno, ez dugu pelikula ikusi baino, trailera ikusi dut <laughs> Ba, pelikula oso osenderoa da bueno, hor zeuden efektuekin eta musika motakin eta Bueno, kuriosoa ez, Bai, oso txentero, bai Bai, bueno Bueno, pizkat jarkorrearen evoluziorekin e, jarraituko dugu Eta, bueno, beste birtiente bat edo, beste talde bat e, entzungo dugu hain e, Asko gustatzen zaigun talde bat, Combat Kit mm -hmm. e, Talde kanadiara, Combat Kit e, Laragoita margarina markadanea bai sortua Eta, Oraindikan jarraitzen dut erakaina ematen. Bai, eh, bai. Hor bai, hortatik edo, ba... Bai, talde gomendagarria, eh. igual ez da... Gainean jarraitzen duten eutakoa, igual bakartako. Eta hain melodi, melodikoa, ba, reiz again zedo, ba, erlion betala, baino... Bueno, nik uste jarko, bueno, bai, uste dut, munduan... daula esan dezakegu eta... Bai, melodiko, melodia puntuak baina hori bai. azkarra eta gogorra, ez, batzutan, bai. bai. Oso, ezaket, ba, eskeletoa mugitzeko kontzertutan taldea proposa, ez. Aguazen ah, bai. entzutea Aguazen entzutea e, eh, Wake the Dead kantua, kriston temoia, konbatkit Oida bago del. Apa, hori bueno, garaitzen dugu, uste dugu eh, <laughs> lehen entzun zegoela pixkat hor gure sekretutxoa, baina bueno. Dela tatu ingea ez da sorpresa izango. <laughs> ia ez da berria izango. Bueno, eh, zuzeneko aden kontua dira. Eta... Mori ba, konbatkideen guire bez kanta, baien kanta mitiko mentako bat. Bai, koro emotibo hoiekin, eta bueno. Ba, ez jagotani, egon ginean zuzenekoa ikusten Resurrection festean, eta bueno, eh Kriston festivala, ez? Bibeiron Galizian aiteana. Bai, gu 2011ekoan ustez e, e, azkenengo edizioan ere zuten. Bai. aurten ez dizen dago egun, bai. Kriston pena, baina bueno. Azkenekoan, hori leku urtean. Bai, hori da. 2013 garren urtean ba ezin izan ginean jun. Ta, bueno, egia esan, ba, zuzeniko ona dakat, ez? Atxegina, divertigarria, dan amate utelako ez dena tokian, eta bai, esan talde dibertigarria zutenean ikusteko ez. Mm -hmm. Oso zakitasko mugitzeko taldea da. Bai, jarkoaren munduan hori eh, oso forma honean jarraitze duten talde bat, ez? Niri asko gustatzen dizkite egite duten koroak, ba, kantanten e, eh, entzun dugun bezala, ba, zakit, ba, gogoak eh, sartu dizulako ba, kantatzeko ez berekin. Mm -hmm. Ta, bai, ez, kontzertuan bai. kristona. Bai, bai, bai. Eta, bueno, baita ere, bueno, Resurrection Festei buruz pixkat itzeiteko, ba, eta jarkor, jar, bueno, pixkat metala baita ere baina, bueno, jarkor festival, ba, Bai, estatuan dagoen bai, referentea, bai. ez? Ba, bakarra bai. eta azkenan, ba, gero eta hundiago ari dena. Bai, eta interesgarria, ez? Ba, jarkorra gustatzen balen bat zaizu eta talde asko ikusi nahi balen bat batera, ba, egia esan, festival, gomendagarria eta batez ere merkea, ez? Ba, beste festival batzukin konparatzen balien badezu, ba, hiru eguneko festivala da eta zenbat kostatze du, igual berrogei, tamar euro, hiru egun. Ba, ez dakit, eh, gero eta gehiago da, baina bai, ba, bueno, oso... Junginanen, eh, izan da... Ba, lehen gurtzen junginan ez dakit baliozun hogei, euro edo. Bai, ba, eta hori, oso, bai. eta prezia ez aparte, oso festival atxe, pues, lekuaren gatik, bai. Eh, bai, bai, lasaitasunaren gatik Bai, ez da mitiko festival masibo bat, ez? Hmm. Ba, igual FIBA, BBK Live bezalako festival batzuk inkomparatzen balen batzu Bueno, masiboa orain bai, bai igual bai, baina... Masiboa da baina ez hain besteako, ez? Ba, bidez, eh, akampatzeko, ba, pixkat ba, lasaiago ibilitzaitezke eh, eta ez dakit, ba, bai, azkenan festival bat izan barko dukena, ez? Ba, eta karrekin bat, ari fibean bezala, ematen zizutela horra kanpatzeko, leku mierda baten, ba, leku hau... Osa, bai, la, aukera hori ez lasai egoteko, ba, edo kainera juteko... Herria ondoan, baita ere, estenatuakia bastante gertu dago, oin ez juteko, autobusak, eta hola, denbora gutzen daude, bastante ondo antolatuta... Bueno, hmm, eta, eta bai, ambientia azkenean. Bai, bai, bai. Kristo ikustez, ba, bueno, estatu maian, ba, referentzia handi batez, jarko maian, ondo. Bai, gero eta igual metaleruntz, ba, bai duri, bai joa da baino. Edizio honetan, pixkat metalero izan zen, ba, Slayer eta olako taldeak, baita interesgarriak. Baina, bueno, jarko horraldetik, ba, pixkat gehiago irekitzen nahi da, ez? Hori da. Baina, bueno, ondo, ondo, ondo. Bueno, ja, ba, pixkat e, gaia, ba, bukatzeko, ba, pixkat e, gustatuko litzaiguke, ba, ba, itzeitea, ba, gaur egun, go talde berriekin go talde berriei buruz hitzeita, ez? Ba, ezakagu denbora asko eta gustatuko litzaiguke ba entzutea pizka Title Fight taldea, ez? Gaur egun ba jarkor mailan dagoen, bueno, gure ustez ba talde interesgarria, ez jago? Ba, hori da, ba, generazio ontako ba, talde interesgarrienetako bat, nire ustez. Jarkorre, bai, ne, bakarrik bai. Eh, musika estiloa baizik eta Zagit, e, eh, beraien izatera eta bla, ba, bastante zer ikusi handia daka, ez estilo honekin. Bai, bai, beraien belengo diskoa dide zentzun duen, xet izena azuna, izena duna. Eh, egia sa, mm, e, eh, ikara harri dut zan, ultimen zan flipatu esan mm, hori pentsatu nuen beretako, hori, ba, jarkor mundu hortan edo askotan ugal pixkatarrepikak horra izan daiteken mundu batean, ba, aspaldian entzunun gauza fresko bai, fresko bai, horretako bai, bat, ez? zeuden urte batzuk baia, bueno, o hau gure iritzia da, iritzi pertsonal bat, baina azken aldi hontan ez ezian ateatzen nola disko freskoak, zuko esan dezu bezala, ba dena oso repika repika kograda bezala eh, sonatzezun eta berriz ba, talde hau ba, bastante ondo entzutea erraz eta kantak ba, buruan gelitzez ezkizu, eh? Adibidez, eh, oan jarriko deun kanta, bakit nire dara matu bi urte, ba, kanta honekin, eta ja, zaki buruan, ez zaidala juten, eta hoi asko importantzia daka, ez? Ez da nekatzen, ez? Hoi da, hoi da. Eta, bueno, pixka penakin, oendikan ez ditugulako zuzenean ikusi, ez? Oan dela hmm. gutxi bilboa juntzian, baina justo etorri zianen ni behintzen ez nitun e, asko ezagutzen, eta ez nintzen jun, eta, eh, benetan itxoiten nahi nahi zaber, gertu jotze duten ba juteko ikustea eta oraingo ez da aukera izan a ber hemen di gertu jotze duten ez jago a ber hori a ber a ber sorta dakagun hori talde gaztetatik hori eh, hori e, etorkizun honei ikusten zaien, ez baina gaztea dia oso gazteak pues guazen ba, entzutea ez bakatu Guazen entzutea Eh, bai, tu, eh, erbaki kanta Bai, lehi, bai, baien La diskoko 27 kantua, Demon. Bai, eta oi da, gaur gustatzen Zaituen I further Bai, motel. Bentsi e, jarretzen dugu, irra izan programan, eta ordua ja gainera itxi zaigu. Bai. Penakin nahi esan. Bai, bai, bai. Oa indikan rekamaran kanta gehiago benezkagun, baina, bueno, ez zindia dana jarri. Hoi da, beste batako izango da. Eta, bueno, ba, ez zinean ju, nebia esan, bas, gaurkoan e, egiten egon gara jarko eta, ba, pixkat eskaitaren munduari buruz eta, ba, ez eh, ginen jun aipatu gabe ba bideo joku bat ez, toni jauk saga hori edo ez bai, bai, bai. asko bentsat <laughs> asko markatu dira eta esan behar zen ez ez bakarrikan joku bezala baizik eta ora gertzen zialako ba, gorripatu ditugun kanta asko eta talde asko ez ba bidez, ju leno entzun dugun kanta, badrelinekoa, ba, ora Eta... Bai, banda sonora, razekan, bai, Meren Bai, bai, bai... Hora entzun gara beste kanta bat... Bai, bai, bai, bai... Eta, bueno, pues, bukatzeko diago esan duen bezala... Ba, lauagon taldia... Entzun dugu, eta... Esan duen betala ba, disk, e, eh, oza, joku hontan, agertzen zen kanta bat jarriko dugu... Hori, hain ere, Toni Jauken bi, bigarren edizioan... Noretzako benetarikoa, zarrenetarikoa <laughs> izanagatik... Bat Hori da, Playstation batean kolazte denuna Eta hori, aipatu izan gartxote, behar daukara orain dik originalean eta bai, bai, bai. horrek diru asko balio du dula <laughs> Bai, bai, bai, egia zan joku hori, ba, kristona izan zan, eta nik uste dut, ba, donostiko lokal guztitan zegon jokua zan, ez? Eta brutala, eta baita ere ez bakarri jokua, ezik eta eta gertzen zian kantak ba, tope jarte genitugulako eta pibo disfrutatze genulako. Eta azken finen, ba, bueno, sola atzi gailako eta... Bueno. Eta hori, kei behal jarkor. Eso, eso. <laughs> ba, lagua honen kanta entzun dugu, entzun dugu, bueno, entzun zene dejo kuortakoa. Eta guia etxagoaz, afaltza. Hori da. Eta, bueno, espero dugu gozatzea kanta honekin eta, bueno, pues, bi, bi azte barru ikusiko gea. Espero dugu ia gartxot emene Espero dugu baietz, bai. Eta, bueno, pues, e, eh, urrengo arte. Aio gaziak. Yeah.